Curon coi moomenos cae lucos. Curon pro e pauleos tinos e caceude. Lucu de pitra montos cae broma melontos ceese in auton, ed eito me nun auton catathusai. Nun men garfesi leptos eime cae ischnos, an de micron anameineis, mellus in hoi e moi despotai poiese in gamus, ca go te nicauta polla fagon pimelesteros esomai, ca soi he eduteron broma gene Homen un lucos peis theis apelce, me the meras de panelzon heuren ano epi tu domatos ton cuna ca kai stas katos pros heauton auton e kalei hupomimneis kon auton ton sunse kon kai ho kuon al o luke eito apotude protes e paule me idois kaseudonta me eketi gamus Homusos deloi hoti hoi phronimoi ton anthropon, hotan periti kindeuneus antes sothosi, dia biu tuto fulatontai.